det är en bra melodi det här. Ja, det tycker jag med, vet du vad? Det skulle vara en text på den. Ja, men du kan ta de gamla rimmen. Ja, jag kan ta de gamla rimmen. Vi ska försöka i alla fall. Det kan vara skoj. <laughs> ska det röjas upp i slagerträsket För nu är det stekt det kokta fläsket Någon har sagt det finns 20 rim att tjäna en slant på från Stim och de är Hjärta och smärta och längtan och trängtan och önskan och grönskan och varm, varm och leka och smeka och kyssas och byssas och djup poesi uti i harmoni är självklart att midsommarvalsen blott rimmar med armen om halsen och svärmas på värmas i hoppet och tron Ja, det är svenska folket som rim och reson Ja, det är nog så sant som det är skrivet Men nu så ska vi se på vardagslivet Ett älskande par kikar jag på en dag och lyssna till orden de sa och de var Ängel och stängel och blickar och nickar och tjusande brusande öm dröm och våren med tåren och hösten med trösten och ögon så blå i syrenbär så det är självklart att känslor som flöda blott rimmar på läppar så röda om natten hos skatten och tron på passion Ja, det är svenska folkets rim och reson Slagen är förvisso ganska vriden Men på den gamla goda glada tiden Då fanns det gemyt, det var tjo och så kim Vad hade de då för slags rim? Jo, det var Bratten och tratten och gubben med nubben och versen till tersen och dricke hick och kopparslagar måndag och kyss mig på måndag och bakis på skakis och lunch med puns. På den tiden kunde ju flicka ej rimma på annat än dricka och hoppsan och tjoppsan kill kill lilla hon Ja det var svenska folket rim och reson